Dicfingra taipado La decfingra sistemo, ce taipado sur clavaro, estas daure la plei rapide metodo por enigi texton en computilon. La duobla dicfingro ce la compufono flanque, en la vet curado de la taip sistemoi pli proximigas alla decfingra sistemo la distanzo inter ambau schrumpas. Cai esplorista te amo concludas, la du fingra sistemo estas la sistemo de estonto. Dum iardecoi validis, nur ciu regas la dec fingran sistemon, tiu povas consideris in capabla regi la machin taipadon. Ja ciam estis celciui, kiwi taipis per nur du fingroi, cae tion ili ec fari suffice rapide. Sed la du fingra sistemo ciam estis considerata neprofesietza, sed tiu vido versaine definitive shangigios. Actual studaju de tri universitatoi en Zuricho, Cambridgeo, cae Alto en Finlando, attingis la concludon che ne mal multai homoi intertempe proximum proximume same rapide taipas sur compufono ciel sur fisica clavaro. Ia pli ol tridec sep mil homoi testis sia in type qualitoin sur ecrano per test programo en interreto. Lau indicoi de la esplorista te amo, tio estas la gis nun plei granda tia esploro en la tuta mondo. Oni mesuris ce la testo la nombron de entai pitai vortoi en minuto. Vorto tiu cele estis definita kiel quin literoi. Sed ancau la nombron de taipoi en minuto. Crome estis el calculata la quoto de necorectitai taip eraroi cae la averagia nombro de retro pasai clacoi. La resulto estas che multai test personoi intertempe atingas sur la ecrano de la compufono la saman averagian type rapidetson kiel sur clavaro de computilo. Ni ecmiris che usantoi kiwi typis per siai du dic fingroi atingis averagion de 38 hoc vortoi en minuto. Tio estas nur dudec quin procentoi sub la mesur valoroi ciui estis atingitai ce simile granda studajo sur fisicae clavaroi, diras cun autorino de la studajo en Zuricho. Sur clavaro ja eblas taipi multe plio rapide, gis cent vortoin en minuto, sed la nombro de la homoi ciui atingas tiun rapidezzon mal crescas. Plei multai homoi atingas tridequin gis seste quin vortoin en minuto. Signife pli bonae estis tiui test personoi, ciui usis ambau dic fingroin. Tion ancau faris septec quar procentoi de la testantoi. La usado de autocorrecto same signife pli altigis la rapidezzon. La usado de la automate generitai vort proponoi, ali flanque, premsis la rapidezzon. Nome la propona funccio ja helpas alla homoi, sed la electo de la giusta propono ofte dauras pli longe ol entaipi la tutan vorton mem, cae tiel mal rapidigas la taipadon. Plei multai test personoi usis iun el ambau ciferezai helpoi. Nur dec quar procentoi taipis sen autocorrecto, au vort proponoi, au sen la gesto visci anstatau taipi. La studagio nun diras che la differenzo de atingebla taip rapidezzo inter ambau taip sistemoi malgrandigios. Onia povus ancau formale instrui la dic fingran sistemon cae tiel atingi ancorau pli grandan rapidezzon de taipado per tiu sistemo set taipi sur compufono havas alian caracteron o la taipado sur clavaro de computilo. Mi ne povus imagi che mi entaipus la texton de citiuson articolo sur compufono. Mi alernis lernis la taipadon sur clavaro lau la dec fingra sistemo cae tiu capablo ebligas al mi suffice rapide entaipi ancau longain textoin sen granda streccio. La dicfingra sistemo lau mi estas cae restos nur help sistemo por suffice mallongai textoi.